energi trincajoe genas dormon. C'è stresso, cae por pli altigi la corpan productivon, precipe iunae homoi consumas energi trincajoin. Norvega studajo, cun pli ol quindec mil studento in un montras, Kiom la regula consumo malhelpas la dormon. Ec se oni nur unu gis tri foie en monato trincas stimulegan trincajon, tiam oni dormas mal pli, pli mal longe, cae pli mal tranquile. Circau cent quindec da cafeino en havas unu litro da energi trincajo averagge. Ce quelcae cutimae productoi estas signife pli, al tio aldonigas succero, vitaminoi, mineralae substanzoi, cae aliae aldonagioi. Ili estas al mercatigatae, ciel rapida vecigilo, cae por la pli altigo de la corpa productivo. Precipe ce iunae homoi, tiu messaggio pri la rapida energio el la duio, trovas tre bonan accepton. La dolcia e trincajo e tamen po vasta magi la sanon. Precipe se oni consumas ilin regule, cae grand quante. Cium ancao la dormado suferas sub tio, tion montras amplexa laborajo el Norvegio, ciu jus aperis en brita faca magazino. Estis usatai datumoe el cohorta studajo, Ili devenis de en tutte quindec tri mil ducent studentoi en la agio inter dec hoc cae tridec quin jaroi. Ili devis indici cium ofte ili consumas energitrin cajoin, ciu ciu tage, ciu plur foie en semaino, ciu monate unu gis tri foie, au neniam gis tre malofte. Sam tempe, ili estis enketitae prisia dormo conduto cae ritmo. Ciam ili enlitigas cae ellitigas, ciom longe ili besonas por ectormi, ciu ili ofte intervecigas, cae ciom da dormo ili tutte atingas. Rilate allo consumo de energi trincajoi, laula esplorista te amo de la Universitato de Oslo, troveblas grandai differenzoi inter la sexoi. Ce la virinoi estis proximume la duono, tiui neniam gis tre malofte consumis energitrin cajon. Ce la viroi estis quardec procentoi, Ce la virinoi nur tri procentoi consumis tian trincajon ciutage, cae quinde quin procentoi plur foie en semaino. Ce la viroi estis quin procentoi ciu tage, cae hoc procentoi plur foie en semaino. Average dormis tiui, ciui consumis almeno unu energitrin trincajon ciu tage, duonon horn mal pli ol tiui, ciui mal ofte gis neniam trincis tion. Ofte estis mal pli ol ses horoi en nocto. Ju pli alta estis la quanto, des pli oftigis la efficoe alla dormo schemo. La studentoi intervecigis dum nocte pli ofte, ili besonis pli longe por ectormi, cae en tutte dormis mal pli. Ancao sen dormezzo, do signifai dorm problemoi dum almenau tri noctoi en semaino, au grava dum taga la zezzo en tri tago e dum en tutte tri monatoi, Tio vaste aperis ce regula consumo. La duono de la virinoi, qui consumis energii trincajo in ciu tage, suferis sub tio. Ce maloftai consumantinoi estis nur triono. Ce la viroi estis concernatai tridecsept procentoi de la regulae consumantoi, set nur dudec tu de la maloftai. Ce ambau sexoi la dozo estas decida, Cun ciu aldona porzio da energitrin cajo, la dorm problemoi pli oftigas, cae iam etai quantoi povis shaine geni la dormo schemon. Tio signifas, che ec tiui, ciui nur unu gis tri foie en monato consumis stimulan trincajon, dormis mal pli bone, ol plene sin detenai studentoi. La cefa autorino opinias, che la causa por tio est estas la tre alta en havo da cafeino. Lau taxo de la Europa autoritato, por nutrajo securezzo, EFSA, iam un uopa dozo da cent miligramoi, tio estas proximume 1,4 miligramoi por kilogramo, pobus malongigi la dormo dauron. La esploristoi accentas, che c'è la priuja analiso temas pri pura correlazio ca i ne devige pri causa contexto pobus an cau esti inverse nome che studentoi qui malbone dormas pli ofte consumas energi trincajoin sed an cau tiam la consumo estas supposeble net dorm accela